Uf, nik, nik ez zetek aiz handik ezagutzen, gizon famatia duk, eh, lehenik apesian, geho e, apesen eh, eta Elisa ofiziala enkontre altxatu zuten apesu mait, Di, Elisa apesitxe, ba, seminario batetan zerratu zuten, diska bat egintzien gogor izeneku, hortaz eta geho presuntegine egonduk horret gatik, eta han hasi zean bertsuan izki eta geho bertsulai famatu eginduk, eta izkibazale bat sale bai, eta hala, atorrin beste libro batekin, dugu badik andana bat eta Bai, hatik, erranduk eh, Elisa enkuntra altxatu zela, Espainiako Elisa, fe, Fran, Elisa frankismoa eh, susten gatzen baitzin, ez? Bai, hoidek, eta geho, e bai, e, egoera gogorazian, langileia oso eta ustiatu itzen euskal baldintza gogorak zutian, eta ez zian Elisa bat ehorta zaren eta geho Frankoen errepresioni bazian, eta Elisa, Elisa ofizialak eran nahiat apeskipik eta holetzean deus egiten, eta horren txalatzeko zian amini bat geho, parropietan erretuak izuten halbezala, bena bon. Eta urdin hor egintendik libru bat, e, garai hortazduk justoki, ha, hogei bat preso, hogei bat apes preso dutzak, presuntegi batetan, eta urdin horro presuntegin barren igaiten dut, urdin, pentsatzen jagu leku zerratu batetan eh, ez dela deus igaiten, bena hoi bizi dik, bena urdin, batek hogei personaje, gehi zaintzalik, batek hoita hamar personaje, batek eta gio, baduk jangela, baduk logela, baduk garbigela, baduk kampun, paseatzeko leki, etorin horti bateti bestita urritzen ditzak eta po, izi beti baduk gertakai bat, beti, beti gaiza hanitzak itzen duk, e, nik egiaduk lanak ikentiatza sartzeko, zeren e, ezpen izkostumatuik holako gune ba, zerratu batetan hainbeste gaiza izan dadin, bena behin sartun duen, Ua, izi gari, eta gau prefosta, e, gaiza ederrena duk tunel baten egiten hastentuk, eta geho tunel egiten die, eta tunel empintala heltzentuk, urdin, heltu iti, eta urdin horreke ze amet sortzen din bakotxan baitan, eta zer den libertatien ardiestia, zemaitek badi egin urte, edo hogei urte prezuntek egiteko, eta urdin amet nula amesten tien gaisa nik izigarri ederatzen baniat, klasikoa dek nahi badek eta preso batek uh, ihes egitien ametxe gindezan hoi klasiko batek. Bena, un, afein nik atzen biziazten dila, uh, e, afein goza, laketi zan korren Bai, agian laguntzenik, bo, uska abeatxa eta e, batez gaitan aldiak, hoi bizitu dila, bai, e, bai, bai, bai, kuntatzeko aizago, jentako? Bai, bizit segure horrek laguntu dik, eh, nik, nik ez dakiat zer den, presuntegi baten bar ni, eh, hor hor segure, dik mena, eh, segurago bisitu dina agertzen duk, jentek ze eta nuiz egiten dien, nula zer eraiten dien eta zer ez dien eraiten, ze ez den eran behar, egoer hoietan izalaik, eta ze hunden egitia, ze hunden arraile egitia, hoi bestetan eba eh? Bena, sustut, eh, ze ezten aipatu behar, eta hoi, bea bizitu behitu hoi, hoi agertzen dik librin, eta segure hoi eta elementu importantadek.